Jedna od Allahu i tabareke wa ta'ala blagodati je ova kiša. Nadamo se da je ona gajf, da je ona beričetna kiša koja spušta sa sobom mnoge plodove. Jer Allah te bareke u teala odgovorno tvrdi da jedino Allah žele šanuhu spušta kišu. I u Kur'anu kada god Allah žele šanuhu spominje gajf, to je veličetna kiša. A kada spominje mapal, وَنْزَلْنَا عَلِهِمْ مَطَرَا I najsmo spustili mapala, to je kazna od Allaha te bareke u teala. To su munje, to su ledovi, to su, znači, poplave. A Allah žele šanuhu kada spušta gajf, onda je to veličetna kiša koja posle toga daje mnoge plodove. A zatim, draga moja braćo, mi smo i dalje u našem serijalu u kojem govorimo o takvaluku. A kako i ne, kada živimo u vremenu, ne možemo jedni drugi nikako natjerati na pridržavanje šerijata zato što nema sultana na zemlji, nema zakona. Allahov zakon je u knjigama, i kod pojedinaca. Pa je ostalo se govori ljudima o takvaluku. Ne bili se Allaha tebareke o ta'ala pobojali. Ne bili se Allahu Đelešanu vratili. Jer čovjek kada upozna Allaha, pored toga što se boji Allaha, bježi Allahu. Fa kevnu ima Allah, da Allahu Đelešanu, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Mi smo još uvijek u suri Noj, stoka, en'am, Nije Allah tebareke wa ta'ala džaba ovu suru nazvao ovako. I nije džaba dokazano da je noj najluđa i najgluplija životinja. Pa čovjek, ako bude nepokoran Allahu tebareke wa ta'ala i ostupao sunneta poslanika, ali i salatu wa sram, pa on je noj na dvije noge koji zemljom hodi. I Allah to tvrdi i kaže da su mnogi nevjernici, to jeste nevjernici u globalu, oni koji samo interesuje šta će pojesti i popiti. U lajke ken an'am belhum abal, oni su kao nojevi zbog tog svog stanja i nerazumijevanja svog pravog razloga boravka na ovom svijetu, oni su kao nojevi ili još gori, ili još gori od nojeva. Pa molimo Allaha tabarake wa ta'ala da budemo fi ahsani takvim, da budemo u najljepšem pakovanju, a to je pakovanje imana, to je pakovanje takvaluka, to je oblik s kojim je Allah tabarake ve ta'ala zadovoljan, to je oblik imana i sana, to je oblik takvaluka da čovjek kada god nešto hoće da uradi, kada ne može niko da ga u tom momentu spriječi i nema sultana koji mu nad, njegovom glavom visi, dovoljno je u tom momentu da mu neko kaže boj se Allaha. Ili da se on sam prisjeti Allaha, pa da ostavi to djelo. I da se vrati Allahu tebareke wa ta'ala, kao što Allah žele šanuhu i njegov poslanik ali salatu wasalam na mnogo mjesta u Kur'anu spominju. Idemo dalje i promučavamo suru Al-An'an, vadeći koristi pouke, zašto Allah tebareke wa ta'ala toliko spominje takvalu Zbog čega tolika takva? Pa kaže Allah Tebareke wa ta'ala u 72. ajetu sure Al-An'am وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ostaje na vjernicima onima koji su razumjeli ko je Allah, da obavljaju namaz. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةِ Ne وَأَنْ أَدْ وَأَنْ Nije došlo ovdje u ajetu وَأَنْ أَدُّ الصَّلَاةِ da samo obave namaz. Ne, ne, ne. Wan aqimu sala, da uspostave namaz. Da nas ljudi nemaju namaza. Da nas ljudi kradu od namaza. Da nas ljudi nemaju džemata. A bez krušenosti u namazu, bez namaza u džematu, u kojem nema novotarija, to je jedini namaz koji će biti makbul kod Allaha tebareke wa ta'ala. Imamo li mi takve danas žemate, imamo li mi takve danas namaze, imaju pojedinec, pojedinci ili na rahim Allah, kojima se Allah smilovao. Vokalilu minhum, a mali je to broj pojedinaca koji drže da imaju beš vakat u džami, u mesđidima, da se bode za prvi sap i to onu desnu stranu, da ne budu ljevakovići, nego da budu dešnjakovići, oni koji znaju da je Allah, tebareke o ta'ala, povalio desnu stranu i prvi sad i dolazak prije učenja Ezana, jer je Koseleba Ezan bio zalijeni. La haule o la huvete illa billah. Pa Allah Đelešanu kaže i da obavljaju namaz i da daju zekat van akrivu salate od takvu ovdje nije spomenut zekat na drugom mjestu ćemo ga spominjati da obavljaju namaz i da se boje Allaha Đelešanu Huwa allazi ilayhi tuhsharun. Jele on onaj koji će sakupiti ljude. To jeste ljudi će biti sakupljeni pred Allahom tebareke ve taala na sudjeme, na sudjeme dan. A dalje Allah tebareke ve taala u 155. ajetu sure Al-An'am navodi slučaj šta je sve objavio u knjigi, pa kaže: "Wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." A kaže ova knjiga koja se objavljuje je blagoslovljena knjiga. Zato je slijedite i Allaha se te barake o tala bojite da bi vam sve milost ukazala. Danas ljudi ne čitaju knjigu. Evo Ramazan se približava. Ostalo je još Allahume jedna ili dvije džume. Ali ljudi kao da dočekuju nešto nevažno. Kao da to nije neki poseban mjesec i kao da to nije jedna posebna sezona u kojoj se tako lako za Allahu te barke vatala pomoć. Može čovjek očistiti od grijeha, može zaslužiti Allahu milost i može sačuvati svoj vrat od džehennemske vatre koju nećemo moći podnijeti. A zatim, draga moja braćo, prelazimo suru Al-A'raf. Tamo je prevedeno bedeni. Ali Al-A'raf ima i drugo značenje ima ashabul a'raf, imaju sljedbenici ili imaju oni koji će se zvati al-a'raf. A ko su oni? To su oni, draga moja braćo, koji će podjednako imati dobri i loši dijela na sudnjem danu. Pa će oni biti na jednom posebnom mjestu, dok kažemo Veseli. To je jedna dolina ili jedno brdo između dženneta i džehennama. Oni koji će podjednako imati dobri i loših djela, šta vam ovo govori? Ovo vam govori da pravi vjernik ne ponižava ni jedno djelo. Zubi nikada nisu bili auret. Vidiš data muslimana, pošaljim osmi. Pa to je sadaka. Tebe su mu prevrže ahrika sadaka. Da se osmijene svom bratu lice, to je sadaka. Ili ti to imaš, mašala, puno dobrih djela, pa misli da će ti Allah te barak evo ta'ala po tom svatanju, kako ti svataš vjeru suditi. Pa zamislite taj prilog ili taj prizor na sudnjeve danu. Čovjek koji se trudio, ali pravedna va, va, vaga presudila, nije prebacila ni tamo ni ovamo. I to je najbolji sud i to su najprevednije vage. Podjednako dobri i loši dijela. Pa za ne znate događaje da će poslanici, e Isa alaih salatu wasalam će doći svoje majici. Pa će reći, majko moja Merijem, daj mi samo jedno dobro djelo. Kaže, sine moj, ti si drag svojoj majici, ali nepsi, nepsi, danas je pitanje šta će sa mnom biti. Pa u taj rizik ne smijem nikako da uđem. Mi danas kad nam djete zatraži više što treba, Nekada mu mi dajemo pa ga tako pokvarimo. Napravimo ili noja ili magarca ili, ili divlju životinju koja više nije prirodna. A kamo da je to insan? Iz nekih emocija prema tom djetetu želimo mu kobajagi pa dobro. Ali na tom danu emocije više neće vladati. Neće čovjek tada po emocijama suditi, nego će suditi po pravi Allaha te bareke o ta'ala, to jeste da će čovjek samo se brinuti šta će sa njim biti. I zato između ostalog Allah te bareke o ta'ala, sudnji dan, dan kada će biti veliko suđenje, naziva raznim imenima, i to groznim velikim imenima, kako bi ljudi o tim imenima razmislili i za taj se dan zaista dobro pripremili. U 26. majetu sure Al-Araf, Allah te barake o ta'ala se obraća Benu Israilu i ovaj ajet nije derogiran, ostaje pravilnih ponašanja do sudnjega dana. Pa kaže, ja Beni Ademe, kad enzana alejhim, kad enzana alejkom libasem, i uvari se u atiku moriša, u libasu takva, dalike hajr, dalike min ajat illa ila allahum, jete nekkenun. Kaže Allah te barake o ta'ala, ta o sinovi Ademoji, dali smo vam odješu, koja pokriva vaša stidna mjesta i raskošno odjeću smo vam dali i odjeću bogobojaznosti, a ona je najbolja. To su Allahu i dokazi da biste se opametili. Znači, tri su vrste odjevanja. Imamo odjeću koja pokriva i to je minimum. Imamo odjeću raskoša a to je da čovjek pretjeriva u oblačenju, a to je odjeća oholosti, da čovjek uzima ono što nije potrebno da čovjek ima na sebi, razni vidovi gizdanja i pretjerivanja, pogotovo u vremenima ako su ljudi u velikoj gladi i u velikim neimaštinama, imamo li basu takva, velike hajate, imamo odijelo bogobojaznosti. A šta je odijelo bogobojaznosti? To je odijelo u koga se danas mnogi oblaši. Ali za tog odijela se kriju veliki šeitani. I kriju se veliki neiskreni Allahu i sinovi sino Adam ali sram. Ali basu takva je da čovjek da na njegovom odijelu se osjeti odraz i ibadeta. To ne mora biti novo. Niti mora biti nepocijepano, može biti pocijepano, može biti ukrpljeno. Ali je ribasu takova odijelo pobožnjaka, ono odijelo na kome se oslikava trag ibadeta, nur ibadeta. I za tim odijelom moramo tragati. I druge strane, ne smijemo se prodavati po cijenu za koju ne vrijedimo, draga moja braša. Ima ona izreka šta se krije ispod Ahmedije. Trebalo bi da se krije, jer tako, takva, to je osnova. Ali nije ova izraz džaba došao. Zato molim Allaha te barake o ta'ala da budemo bogobojazni i da se na nama osjeti bogobojaznost. Ako obučemo nešto novo, inna Allahe džemilu i uhidbu Allah je lijep i voli lijepo. Proučimo onda takvom dovu. Ilbiš, ilbiš ha, džediden, wa ić hamiden, wa mu šehiden. Obuci novo, živi ponosno i umri kao šehid. Ako ima ove osobine, da živi ponosno i da razmišlja da obavi najveću trgovinu sa Allahom tebareke wa ta'ala, a to je da pokuša izbjeći suđenje na sudnjem danu, da dođe kao počasni gost na sudnji dan, a na njegovom glavi, na njegovoj glavi posebno dijelo taž od nura koga će nositi šehidi ovoga ummeta taj se sigurno neće uzohoditi taj će zahvaljivati na Allahu Allahovim tebarekevotala blagodatima i zato budimo od onih koji vode računa šta oblači i šta svojoj čeljadi oblači. Mi danas vidimo muslimana koji dozvoljava svojoj čerkici od, od devet godina da u helankama hoda. A čerkica nije čerkica, ona je od devet godina već puno punoljetna po islamu. Jer se Aisha Allahu ta'ala anha udala sa šest godina, a priveo je Muhammed sallallahu alaihi ve u devetoj godini. Što znači, moramo voditi računa šta nam čelja doblači, a moramo djelovati na okolinu, da ne bude odjeća razvrata koja je danas prisutna na svakom čošku i kao da se stidu klanjela dženaza i u prisustno, prisustvu i odsutnosti. Da li Allah te barak je u 63. majetu sure Al-A'raf kaže Evo ađibtum en džaekum dikum min rabbikum ala ređulim minkum li undirekum voli tettekum vola allekum turhamun kaže zar vam je čudo što vam pouka i poruka dolazi od vašeg gospodara po jednom čovjeku i jednom od vas da vas opominje da biste bogobojazni bili i da biste uspjeli, to jeste da bi spašeni bili. Ova vjera je došla preko jednog čovjeka Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem koji je iskreno i ispravno predio ovu vjeru i dobio je iskrene i ispravne sljedbenike. Dobio je ashave koji će biti i ostati najbolja generacija svih vremena. Ovo je pouka i nama. Kada prenosimo vjeru, gledajmo kako ćemo je prenijeti I nemoj da se opterećavamo što je broj sljedbenika istine malobrojan. Ušao je Omer radijallahu ta'ala anhu u poslanikovu džamiju, a Omer, halifa muslimana, tada muslimani kucaju prema vratima Persije i Vizantije, osvajaju, uvode u islam najveće tadašnje civilizacije, ulazi Omer u džamiju i nailazi na jednog čovjeka koji je pustinjan, digao ruke i kaže Allahumme, dja'alni minel aqalin, gospodaru daj da budem od molobrojni, od gariba, od tuđinaca. Pa ga Omer, Omera je sve interesovalo, draga moje braće. Interesovao ga je njegov ummet i stanje njegova ummeta. I rekao je sam sebi, o Omere, šta ćeš ako ti Allah kaže jesi li znao ili nisi znao? O Omere, Šta ćeš ako te Allah upita za konja koji je slomio nogu u predjelu Bagdada? Zašto nisi otišao i taj put poravnao? Pa mu kaže, o čoveče, kako ti to dovučiš? Po prvi put je čuje. Šta to ti kažeš u dovi? Kaže, o pravedni halifo, ja molim Allaha Đelešanu da budem od pojedinaca, oni koji ispravno svačaju. Zati ne vidiš omere da je Allah rekao u našoj knjizi? ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ovo je prava vjera, ovo je jaka vjera ali većina ljudi ne zna da je to tako pa evo izađi sa ovom vjerom na ulicu i govori ljudima ovo je Kur'an ovo je jedina ispravna knjiga ovo je jedina ispravna vjera ovo je čvrsta vjera koja ima rješenja za sve probleme ولكن أكثر الناس لا يعلمون ali ćeš vidjeti da većina ljudi sumlja u to, ne zna šta je to, pa blago se tebi koji ne sumnjaš i blago se tebi koji si od pojedinaca, koji si na putu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Idemo do Huda i njegova naroda Ada, gdje svi poslanici pozivaju svoj narod da vjeruju onako kako treba i da se sa vjerom nikako ne igraju. U ila Adin, ehahum Huda, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون I o Adu i njegovom bratu Hudu, o narode moj, govorio je on, Allaha se, Allaha obožavajte, Allaha obožavajte, vi drugog Boga sem Allaha te bareke wa ta'ala nemate, efela te tekun, zar se nećete pobojati Allaha te bareke wa ta'ala? I ovo je bila rečenica koju su izgovarali svi poslanici. Ja kaum, i'abudu Allahe ma'alekum min ilahin gajru. O narode, obožavajte Allaha. Kako obožavajte Allaha? Pa ne bi poslanici ponavljali rečenice da nije bilo potrebe. Znači, ljudi su bili zglajzali. Narodi su bili skrenuli. Pa je Allah želešanu slao poslanike da se vrate ti narodi pod vinklom da vjeruju Allaha tabareke wa ta'ala onako kako će Allah biti zadovoljan, a ne onako kako dovara onoj ili ovoj poziciji ili opoziciji ili onoj sili ili vele sili, a nema sile sem Allahove sile, la hawla wa la kuvata illa billah, jer sva snaga i moć pripada samo Allahu tabareke wa ta'ala. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala govori nam pa kaže u 156. ajetu, وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِيَ كُلَّ شَيْءٍ فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون I da dodijeli nam svoju milost na ovome svijetu i na onome svijetu. Mi se u istinu vraćamo tebi. kasnom svojom da kažnjavamo koga hoćemo, kaže Allah Želešanuhu. Reče Allah, a milost moja obuhvata sve. Oni koji budu bogopojazni i zeka davali i oni koji budu u naše dokaze vjerovali. Znači Allah te bareke u ta'ala traži od svojih robova da oni traže dobro i na ovome i na onome svijetu. A Allahova milost će pratiti one koji budu bogobojazni i koji budu izvršavali ono što je Allah tabareke wa ta'ala naredio, a to je pokornost Allahu tabareke wa ta'ala i sveđenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame a kulu qavli hada ustavfira li ulekum estavfiruhu innahu huva gafuru rahim wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين الملك المبين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه Draga moja braćo, ova riječ takva, ona ima poseban cilj, a to je s jedne strane da se prepadneš. Koga? Onoga koji te stvorio. i onoga sa čime ti on subhanahu wa ta'ala prijeti. I da se odmah vratiš Allahu Đelešanu i testiraj sebe i drugi. Govori sam sebi Allahumme dja'alni minal mutaqin. Navikli svoj jezik i svoje srce da stalno prima ovu rečenicu Gospodar, daj da budemo od bogobojasni. Govori drugim ljudima, boj se Allaha. Budi mutaqija. I gledaj njegov hal. Ako obara glavu i ako kaže Allah da te nagradi, molim Allah da budem od bogobojazni. I ako kaže, dragi brate, šta si primijetio kod mene? Nisu to male riječi dok ti to izgovaraš. Ima nešto. To je uvertira, želiš nešto da mi kažeš. To je dobar znak. Ali ako čuješ kontru, pa ti taj kaže, boj se ti Allaha, šta ćeš ti meni govoriti? Ja sam bogobojazan. Ja sam najveći musliman. A mi ove riječi svakodnevno čujemo od ljudi. Znaj da je to srce tvrđe od kamena. I tom srcu ne može nijedan špemajz pomoći osim riječ takva, takva. Boj se Allaha, boj se Allaha, boj se Allaha. Dok mu se to srce ne smekša i dok i on ne kaže Allahumma džalni mine mutatim gospodaru daj da budem od bogobojazni. Upravo nam ide u prilog AE 164. Ja Allah te barek evo tala pojašnjava da se takvalukom moraju upozoravati narodi. Možda mi nemamo nekada dovoljno svijesti, ne razmišljamo, ali ove riječi Kur'ana, ove riječi Islama, bez obzira što ljudi slažu face, bez obzira što ljudi se prave ko pol da se ništa ne dešava, spominje Allaha, spomini takvalu, možda čovjek u datom momentu neće razmišljati. Ali kada svojoj kući dođe i obavi razgovor sam sa sebom, ili kada ga strepi nekakvoj, nekakva iskušenja, nampašeš mu ti koji si mu govorio da bude bogobojazan, jer u tome je svako dobro. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون I kada se kaže ummetu, zbog čega vi njih upozoravate od Allahove kazne, da znači će Allah kazniti, uništiti kazniti žestokom kaznom. Kalu ma'adiratan ila rabbikum. Kaže, mi želimo da imamo opravdanje kod Allaha Đelešanu. Mi želimo da zna naš gospodar, da smo mi konstantno govorili, ljudi, bojte se Allaha Đelešanu. Ne valja ovaj posao koji radite. Ovakav način razgovora ne ide nama u prilog Ovakvi potezi su propast za nas. Ola Allahum jettakun. I onda pustiš Kur'an da djeluje na ljude. A Kur'an je nadnaraman govor od Allaha tabarake wa ta'ala. I zaista, ko razmišlja o Kur'anu, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله da mi ovaj Kur'an kakvom brdo objavimo. A šta je brdo? Brdo je simbol snage. Ova zemlja je stabilna Allahovom dozvolom zbog usijani ti brda. Ali kada bi Koran brdo objavio, ti bi vidio kako, ti bi vidio kako se to brdo raspadao straha od Allaha tabareke wa ta'ala. Pa šta je onda sa tim čovjekom? Koga može komara zaprepadne? Da ne govorimo o mišu. A kad vidi smiju, šlagira se. A kamo li onda kada vidi insana većeg od sebe, ako nije bogobojazan? Skoro je umro jedan Juso tamo od Novog. Bio u savjezničkoj vojsi Hitlerovoj na Sibiru i došlo žestoko, prsa u prsa. I Juso je zapao neki ogromni Rus koji je izadio nož da sredi malog Jusu koji je bio metar i žilet. Pa Jusu legao na zemlju i počeo da ilače La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah Ešhedu an la ilaha illallah Wa ešhedu anna Muhammeden abduhu wa rasulu Pa je bacio Rus nož, zagrilio ga i rekao mu Ja sam tvoj brat iz Čečenije i ja sam musliman. Nisam znao da si ti musliman. Često danas muslimani ratuju za tuđe interese. Često su danas muslimani magaci koji nose tuđi teret. Ali ako je čovjek mu'minu Allaha tebareke wa ta'ala, pomoće ga Allah da se izvadi iz teške situacije, kad kad, ako ima mjesta i ako ima volje za teobom Allahu subhanahu wa ta'ala. Takvaluk je taj koji može prepasti jedan narod i zato narodima trebamo govoriti da budu bogobojazni, da im kažemo velike hajru lilladine jete kune efela ta'kirun, To je bolje. Kao kaže uzvišenje u 169. ajetu. To je bolje. To je rješenje za vas. O ljudi, ako ste bojazni. Efela tak ilun. S druge strane, mi ne znamo kakav je vaš vid bogobojaznosti. A se onda obraćamo vašem razumu. Ljudi, ovo što radite, to ne valja. Ljudi, kamatu koji svaki dan žderete, to je dženevska vatra. Ljudi, otkrivate svoje žene svaki dan. One će biti pogosko gorivo za džehennem. Ku anfusakum u ehlikum nara, u akudu hennasu u hijjara. I čuvajte svoje porodce od vatre, čije će gorivo biti ljudi kamenje. Ako ste normalni, kako možete dozvoliti da pored džamija prolazite, a da u ne idete? Ako ste normalni, kako možete dozvoliti da ne priznajete Allaha kao svog gospodara? Ako ste normalni, kako imate pravo da se vi petljate u Božije? Da se vi petljate u zakon Allaha te bareke wa ta'ala? Ako ste normalni, zašto se ne pokorite Allahu želešanuhu? Dalje kaže Allah tabareke wa ta'ala وإذا ارتقمنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون A kada smo, kaže, iznad, iznad njih brdo podigli, to ogromno brdo, koji su, kada da su bili nakon toga svjesni i ubjeđeni da će se ono sručiti na njih, prihvatite odlučno ono što smo vam dali i neka vam na umu budu Allahu i ajeti, Budite bogobojazni. La'alekum taktakun. Budite bogobojazni. I sjetite se Allahovi blagodati prema vama da ne bi upropašteni bili. I za kraj, draga moja braćo, opet najveći neprijatelj ljudskom rodu, Iblis. Iblisa ne možemo ničim otjerati. On svaki dan ima nove planove i programe. Osim ako budemo bogobojazni. I zato kaže Allah tebarek je ta'ala u 201. ajetu Inna ladine takav ina mesahum ta'ifum mine šeitani Zekeru ma, zekeru fa idahum jubsirun A oni koji se Allaha boje, kad im prilazi šeitan i hoće da ih dodijete, sjete se Allaha dželdešanu. Zekeru fa idahum mubsirun. Sjete se Allaha tebarek je ta'ala i odma doću sebi. Zekeru vam mubsirun sjete se Allaha i bukvalno progledaju. Vide šta im sprema šeitan od spletki i zamki i vrate se Allahu tabarake wa ta'ala i budu na džadi islama, a nikako na džadi prokletog šeitana, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين فانصر عبادك الموحدين اللهم أرني الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم عليك بأمريكا وجيشها اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين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 على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله